payg'ambarlik soyisida ira o'nkiri payg'ambar alayhissalomning yeshi qirqqa yaqinlashgan siri uning o'tganki taammulat ya'ni o'y fikrlari uning bilan qavmi o'ttirsidiki ma'naviy holni cho'ngaytib o'tdi u mush kunlarda ko'p hollarda yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qolgan edi shunga u suv va talqon qatorliq lozimatliklarni ilib makkadan ikki mil taxminan uch kilometr yiroqlikdagi nur tig'iga joylashgan yera o'nkirga chiqib ketadi uning oilasimi uning bilan yaqin bir yerda turadi rasululloh heliq o'nkirda ramazon oyida bir oy turib o'tgan kechgan ojiz miskinlarga osh tomoq berish istiqomat qilish va atrofdagi koinotning dalil paketlariga va koinot orqasidagi yaratquchining zo'r kuch qudratiga tafakkur yurgizish bilan vaqtni o'tkazadi vaholanki u o'z qavmining turoqsiz sherik aqidasidan va o'mchik to'g'ri kabi tasavvurlardan xotirjam bo'lolmayotgan bo'lsimi lekin o'zininmi o'zi ishonch qilolg'udek va rozi bo'lg'udek aniq nishoni muqim pirani va tutib to'g'ri yo'li yo'q edi payg'ambar alayhissalomning bundoq yolg'izlikni ixtiyor qilib qilishimi allohni o'rinlashtirishi bo'lib bu uni kelgusidagi ulug'vor ishlar uchun yetishtirib chiqish uchun edi bundoq cho'ng ishni ustiga elish umid qilinayotgan har qandoq bir ruh egisi insoniyat jamiyatining amaliyatiga ta'sir ko'rsatalishi u jamiyatning ta'tir iqimini boshqa yoqqa olishi lozim edi uning uchun bu ruh egisi aralab-aralab yolg'iz turishi va hayotlik mashg'ulotlardan va turmushning besimidan shuningdek kishilarning hayotini butunlay chirmib olgan parcha-purat g'am-g'ussalardan ayrilib turib, ma'lum vaqtini fikr tafakkur bilan o'tkazishga to'g'ri keladi. Janobi Alloh payg'ambar alayhisalomni ashu ulug' omonatni ustiga ola oladigan yer shari vaziyatini allohning irodasiga loyiq o'ngsha oladigan va tarixiy iqlimni o'zgartirishga qobil istidodli qilib yetishtirib chiqish uchun mana mushundoq o'rinlashtirgan edi alloh uningga bu xilvat xumorliqni payg'ambarlik taklif qilishdan uch yil ilgaridan boshlab solgan edi u bu bir oylik yolg'izlik holatida mavjudiyat ruhi bilan erkin azodi parvoz qilib alloh izni qilsa ashu g'aybi olam bilan bordikallik qilish o'ng'ay bo'lsin uchun mushu dunyoning keyindiki g'oyib olam haqida kang kushadi tafakkur mulohiza yurgizatdi jibril alayhissalomning vahiy ilib kelishi payg'ambar alayhissalomning yeshi qirqqa to'shdi qirq yosh odatda insonlarning raso takommullashgan davri bo'lib aytilishicha payg'ambarlar mushu yoshlarda payg'ambarlikka avatilgan payg'ambarlik oldin bishoratlari rasulullohning oyat sahifalarining har qaysi batlarida g'ilpol ko'zga chiliqishni boshladi va bu bishoratlar avval rost tushlardan boshlandi shunga u tush ko'rsala go'yo tong nuridek ro'shan aniq ko'ratdi bu holat olti oydek davomlashdi payg'ambarlikning muddati jami yigirma uch yil bo'ldi bu rost tushmi shu payg'ambarlikning qirq olti qismining biri edi payg'ambar alayhissalom oralab orlab ira үңкірді қылветі тұрватқан мәзгілінің үшінші yili ramazon айда Аллах ер шары ахалысыны өз рәхметі білән тартықлашын ирады қылды чығы, у Расулуллахқа пайғамбарлікні вәхи қылды. va jibril alayhissalom orqali uningga qur'ondan bir qancha oyatni nozil qildi vahiyning boshlanishiga oid ahvollar munosibatlik materiallarga nazar silib ko'rganimizda bu vaqtni ramazonning 21 kuni dushanba kechasi edi deb bekitishga bo'ldi bu milodiya 601 yili 8 oyning 10 kuniga to'g'ri keladi payg'ambar alayhissalomning yoshi shu vaqtda qamariya kalendari bo'yicha 40 yoshga to'shib 6 oy 12 kun oshgan edi shamsiya kalendari bo'yicha 39 yoshdan 3 oy 12 kun oshgan bo'ladi biz Ayşe radıyallahu anh'ın so'ziga quloq solaylik u bizga kufri va ozg'inlikning qorong'u zulmatlarini yerib oxiri hayotliq yo'linishni o'zgartgan va tarixiy siziqini ruslagan ilohiy nurning sho'lisi shu voqeaning tafsilotini so'zlab berib mundoq deydi payg'ambar vahi vahiy ang dastlabda rost tushlar bilan boshlandi u tush ko'rsala tong nuridek uchuq ro'shan ko'ratdi Шуныңдан кейін у ялғызлықны қалайдыған болып қалды. У Хира үңкірді аилесіге қайтмай, нәтчі күн нәтчі күн істіқаметті болады. Андын Хадичінің ені қайтып, yana алдыңқыға оқшаш ұзық түлік расылап шығатты. Ақыр бір күні оныңға әқ пәрман келді. U bu chaqda Ashu Hira o'nkirda yanada xilvatda istiqomat qilyotdi. Shu on Rasulullohning oldida bir farishta paydo bo'lib, "O'qim" dedi. Rasululloh, "Men o'qishni bilmayman", dedim dedi. shuning bilan beliqi farishta meni qattiq siqdi hatto charchab ketdim ondan qo'yib o'tib o'qi dedi man o'qishni bilmayman dedim farishta ya'ni ikkinchi va uchinchi qitim qattiq siqib qo'yib qo'yayotgandan keyin yaratgan rabbingning ismi bilan o'qig'in u insonni o'yil qondan yaratdi o'qig'in parvardigoring eng hurmatlidir u qalam bilan xat yozishni o'rgatdi insonga bilmagan narsalarni o'rgatdi dedi qur'oni karim sura alaq birinchi oyatdan beshinchi oyatlargacha payg'ambar alayhissalom qo'rqqindan yuragi pulonglagan holda uyga qaytib hadichaga meni yugab qo'yinglar meni yugab qo'yinglar ular payg'ambar alayhissalomni yugab qo'yishdi bir chog'dan keyin uning qo'rqinchisi besqib yuragi pasiyidi hadichaga ahvolni so'zlab berib manga nima bo'lgandi man o'zimdan qo'rqib qoldim dedi hadicha yo'q alloh bilan qasamki Allah seni әргіз рәсва қылмайды. Чүнкі сән хиш ақрабаларға сіл рәхім қылысан. Ажиз бичарларға ярдам қылысан. Йоқсулларның халыдын хабар алысан. Мехманларны яхшы күтсән, хақ үшін ярдам қылысан, деді. Андын уни өзінің бір нәвір тұққыны тағысының оғлы Варақа ибн Нәуфәлнің қишығы башлап барды. Варақа жахалиет заманында христиан диниға итқат қылған kişi bulub, у İbran есқіні bilətdi. injildin ibranchi ko'p narsalarni yechib xotir qoltiradi amdilikda bo'lsa u yoshinib qolgan bo'lg'achqa ikki ko'zidan ayrilib qolgan edi hadicha uningga ey tog'amning o'g'li qarindishingizning o'g'liga ya'ni muhammad alayhissalomning so'ziga quloq soling dedi varaqa nima bo'ldi ey qarindishimning o'g'li deb rasulullohdan so'radi payg'ambar alayhissalom ko'rganlarini so'zlab beruvdi varaqa uningga olloh muso alayhissalom nozil qilgan shariat dal mushu Кашки мен яш навқыран болсамчы. Қавмың сені қоғлап чықарғанда мен аят болсамчы. Деді. Пайғамбар алейхиссалам, «Улар мені қоғлап чықарармы?» деді. Варақа, «Ә-ә, пайғамбар болған адам дүшмәнлік болады. Әгер мен сенің аш күнлеріңгече яшысам, саңа күчімнің барышы ярдам қылған болаттым» деді. Андан ұзын өтмей Варақа әлемден өтті, вәхимо үзіліп қалды. imom tabariy va ibn hisham payg'ambar alayhissalomga vahiy tuyuqsiz kelgandan keyin uning g'ordan chiqib ketganligini undan yana qaytib g'orda istiqomatini davomlashtirganligini shuningdan xeli keyin makkaga qaytganligini rivoyat qiladi tuvandikilar uning rivoyatining to'liq tekstidir payg'ambar alayhissalom vahiy nozil bo'lganligini zikr qilib bo'lgandan keyin mundoq dedi allohning maxluqoti ichida manga majnun va shoirlardan boshqa uch odamim qolmadi hatto shoir va majnun deganlarni ko'rmasam deydi payg'ambar alayhissalom yana mundoq dedi man ko'nglimda mening shoir yoki majnun bo'lib qolishim mumkin emas navoda shundoq bo'lib qolsamchu qurayishlar buni mangu ig'izdan ig'izga ko'tarib yurishadi bu chog'da man egiz tog'larga chiqib o'zimni etib o'lib olmanda ondan mangu rohat olaman deydi man shundoq qilmoqchi bo'lib necha qatim toqqa chiqdim hatto tog'ning yarimiga chiqib bo'lganimda osmondan ey muhammad sen Сән Аллаһның пайғамбары, мән Жибрил деген саданы аңладым. Бешимни qarsam карсам, Жибрил икки кадымыны османның қәридә ихтиярый қойған ey "Эй sen сән Аллаһның пайғамбары, мән Жибрил" дегенич турыпты. Шуның белән мен уныңга карап җим кетип калдым. Ойлыганларым дилимдән өчте. Я алдымга, я аркымга яналмадым. Yüzümni qaysi yoqqa bursam, ashu holat ko'rindi. man yo oldimga yo orqamga yonolmay shu peti turaveribdiman hatto hadicha meni izlab odam avatib makkani qizitibdi bir damdan keyin shu ahvollar g'oyib bo'ldi manmi uyga qaytib hadichaning bag'riga beshimni qo'yib yotdim u manga abul qosim nalarda yurdingiz alloh bilan qasamki man sizni ko'p izlab ketdim bolalar sizni makkaga kirib topolmay chiqdi dedi man uningga ko'rganlarimni so'zlab berdim hadicha manga xush bo'ling ey tağamның oğlu, sabit bərqədəm bulun. alloh bilan qasamki men sizni muşu ümmətinin peyğəmbəri bulasızmıkin deyman dedi. ondin berib, Varaqaga ahvolni yana aytdi Varaqa katta ish bopdu. nihoyat katta ish bopdu. alloh bilan qasamki uningga Musa aleyhisselam kelgan ulug' shariat gəpdi. U cho'qim mushu ummatning payg'ambari bulğudək. Siz uningga aytib qo'ying xotirjam bo'lsin depdi. Хадича қайтып келіп, маңа Варақаның айтқанларын сөзлеп берді. Бу қытым Расулулла елқы ғардығы истиқаметін аяғлаштырып, Мәккеге қайтып келіп еді, оны Варақа іздеп кетті. Оның ағызыдан бәзі вақаларны аңлап, Аллах білән қасамки, сіз чуқым мұшы үмметнің пайғамбары болғыдексіз. Сізге Муса алейхиссалам келген шариат кепті, деді. Вәхинің үзіліп қылышы. ibn saad abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan vahiyning uzilib qolgan vaqtining faqat bir qancha kunda davomlashganligini naql qildi har qaysi taraflarga nazar solganimizdami mush qarashning to'g'ri ham ishonchlik ekanligini ko'rib olaolamiz ammo vahiyning uzilib qolishi uch yil yoki ikki yarim yil davomlashgan degan so'zlarning hech qandoq dalili yo'q biz bu yerda uningga radiya beribmi o'ltirmaymiz payg'ambar alayhissalom vahiy uzilib qolgan mazgillarda qattiq bearom bo'lib g'am andish his qilatdi uni har tarafdan hayronlik va qo'rqinish bosatdi imom buxoriy kitabu tabir degan bobda tuvandikidek rivoyat qilgan vahiy bir mahal uzilib qoldi o'qishimizcha bu chog'da payg'ambar alayhissalom qattiq titit bo'lib necha qatim tog' cho'qqisidan o'zini etib bilib olish uchun tog'ning qiya cho'qinlariga yetib borgan bu vaqtda uning ko'z oldida jibril alayhissalom paydo bo'lib ey muhammad sen allohning barhaq payg'ambari deydi shuning bilan payg'ambar alayhissalom dili taskin tepib ko'ngli oromiga da yana qaytib keladi vahiy pat kelmagan sari u yana qayg'u alamga petib oldingiday qarorga kelib yo'lga chiqadi hatto tog' cho'qqisiga yetib borganda jibril alayhissalom yana paydo bo'lib belqi so'zini takrorlaydi vahiyning qayta aslik kelishi ibn hijriy mundoq deydi Bu, ya'ni vahiyning bir qancha kun uzilib qolishi payg'ambar alayhissalomda vahiy nozil bo'lgan tufayli paydo bo'lgan qo'rqinishni yo'qotish va vahiyning asli kelishini sig'indirish uchun edi. payg'ambar alayhissalomning engidan tengirqosh qor tumanlari asta asta zoil bo'lib haqiqat dog'dam yo'llari ro'shan aniq ko'rinishga boshlagidi u o'zining tangdoshsiz buyuk allohning payg'ambari bo'lganligini va o'ziga osmon xabarini yetkazadigan farishtaning vahiy elchisi ekanligini tunib yetdi rasulullohning vahiyni sig'inishi uning vujudida mushu yo'lda duch keladigan qiyinchiliklarga qarta sobit barqadam tuyg'usi va mustahkam iroda tikladi shuningdan keyin uningga jibril alayhissalom ikkinchi qatim vahiy ilib keldi imom buxoriy jabir ibn abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilib payg'ambar alayhissalomning vahiy uzilib qolganligi to'g'risida so'zlab berganligini rivoyat qildi u mundaq dedi bir chog'da man ko'chada ketayotdim osmon tarafdan bir ovoz anglandi beshimni shundoq ko'tirib qarasam eliqi hero g'orida kelgan farishta havo bo'shliqida cho'ng bir o'rindiqda o'ltiribdi man uningdan qattiq qo'rqib yerga yiqildim va uyga qandoq kelganimni bilmayman kelibla meni yo'gab qo'yinglar meni yo'gab qo'yinglar dedi shuning bilan uydagilar meni yo'gab qo'yishdi bu chog'da alloh taolo muddassir surasidan tuvandagi oyatlarni nozil qildi ey vahiy nozil bo'lgan chog'da kiyimiga cho'mkib olg'uchi payg'ambar tur insonlarni Allohning azobidan ogohlantir parvardigoringni ulug'la kiyimingni pok tut azobdan ya'ni azobni qoldirdigan ishlardan yiroq bo'l shuningdan e'tiboran vahiy orqa marqa uzilmay nozil bo'lishni boshladi vahiy turlari haqida tushuncha biz muhammad alayhissalomning payg'ambarlik va elchilik hayotining tafsilotiga tutish qilishdan avval ашу ashu payg'ambarlikning manbasi ислам islom davlatining asli xemirturchi bo'lgan vahiyning turlarini tunib olishimizga to'g'ri keladi ibn qayyum vahiy turlarini darajaga ayirib mundoq degan birinchisi rost tush bu пайғамбар alayhissalomga vahiyning boshlanishi bo'lgan edi ikkinchisi пайғамбар alayhissalom tuvandiki hadisda jibril alayhissalom mening qalbimga har qandoq bir nafs o'z rizqini yeb bo'lmog'icha hargiz o'lmaydiganligini ilqo qilib tashladi shuni sizlar taqvodorlikni lozim tutinglar rizqi talab qilishda to'g'ri yo'l tanlanglar rizqning kechikib qolishi allohga osiylik qilib rizq izlashga ilib bormasin allohning noz ne'matlariga faqat Alloh itoat qilish bilan erishgili bo'ladi deganiga o'xshash rasulullohning qalbiga farishtaning vahiy ilqo qilishi ya'ni vahiy tashlashi ammo rasululloh u farishtani ko'zi bilan ko'rmaydi uchinchisi farishta payg'ambar alayhissalomga odam suratida kelib yuz turani so'zlaydi payg'ambar alayhissalom uning aytganlarini esda qoldirib oladi bundoq chog'da uni sahobalarni ko'ralaydi to'rtinchi ba'zida vahiy qo'ng'iroq ovozidek jaronglik keladi bu xildagi vahiyning besimi payg'ambar alayhissalomga nisbatan ang ig'ir bo'lib vahiy farishtasi shu ovoz bilan birga keladi hatto qahraton sovuq kunlardimi rasulullohning peshonalaridan chap chap tarlar eqib tushadi navoda rasululloh uloq ustida bo'lsa uloq tizlinib o'ltirib qoladi bir qatim rasulullohga mush tariqida vahiy nozil bo'lgan edi bu chog'da rasululloh putini zayd ibn sobitning puti qo'yib o'ltiroliq edi shu on rasulullohning puti qattiq ig'ir besib zaydning putini sindirib sindirayotgani tasli qoldi beshinchisi payg'ambar alayhissalom vahiy bilan nozil bo'lgan hilqi farishtani asli qiyofasida ko'ratdi farishta uningga olloh xohlagan vahiylarni yetkazatdi bu xildagi vahiy suri najmda zikr qilingandek jami o'n ikki qatim muyassar bo'lgan oltinchi payg'ambar alayhissalom merosga chiqqanda yettinchi osmonda olloh bevosita uningga namoz va boshqa amallarni farz qilib nozil qilgan vahiysidir yettinchi allohning payg'ambarlarga farishtani vosit qilmasdan muso alayhissalomga so'zlagandek bevosita so'z qilishi bu xil martaba muso alayhissalomga muyassar bo'lganligi qur'oni karimda naql qilingan ammo payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning bu martaga musharraf bo'lganligi isro hadisi bilan sabitdir ya'ni ba'zi olimlar vahiyning sakkizinchi bir xili bor u bo'lsimi allohning payg'ambarga hijobsiz holda yuzma yuz vahiy qilishidir deyishdi bu ahli salaf ya'ni burungi ulamolar bilan ahli xalaf ya'ni keyingi ulamolar o'rtasidagi ixtilofliq masaladir alhamdulillah vahiyning birinchi va sakkizinchi martabasini ozroq qisqartib naql qilish bilan vahiy turlarining tunishtirilishi oyoqlashdi ilohiy chaqiriq va uning moddalari payg'ambar alayhissalom alloh taoloning ey vahiy nozil bo'lgan chog'da kiyimiga cho'mkilib olg'ich payg'ambar tur insonlarni allohning azobidan ogohlandir parvardigorini ulug'la kiyimingni pok tut azobdan ya'ni azobga duchor bo'ladigan ishlardan yiroq bo'l ko'p erish niyatida berma ya'ni kishiga biror narsa sovuq qilsam unidan ko'p erishni tavo qilma parvardigorim uchun qavmingdan yetgan aziyatlarga sabr qil degan mazmunda bir necha ilohiy chaqiriqlarni topshirib oldi bu chaqiriqlar garchi qarmoqqa oddiy yuzakidek tuyulsimu inchkilab tahlil qilganda ma'nisi chunqur nishoni aniq ta'sirchanligi kuchlik real amaliyotchanlikqa ega dona buyruqlardir birinchi ogohlantirish buningdan məqsəd hayotliq olimidagi hər qandaq bir şəxsini Allah razı bo'lmaydigan yo'lda verişinin yaman oqibatidan ogohlantirish Onun qalb torillarini qo'rqinish və əyminiş pardalari bilan ta'sirlik ravishda çəkib qo'yishdan ibarət. İkinci, parvardigorini uluqlaş. buningdan maqsad yer yuzida Allahın azimati va katta sha'nu shavkitidan boshqa har qanday bir hakavur yovuz kuchni e'tirof qilmaslik barliq ulug'lik va buyuklik allohga mansub degan aqidani turg'izish uchinchi kiyimni pok tutish va azobga duchor qiladigan ishlarni tashlash buningdan maqsad inson ichi va teshini uzil kesil poklash allohning rahmatining soyisi va hidoyatning nuri ostida yashagan ekan mumkin qadar barliq salbiy ishlardan va odamning ruhiga dog' keltiradigan ishlardan o'zini tortish Şunda qılğandla ondan insoniyat jamiyatidagi eng yaxshi ulgu bo'lg'i bo'ladi. Bu chaqda sog'lom qalb egillari uning atrofiga o'yishidi. Humron razgi dillarmi uning hayotini va olijanob fazilatini his qila oladi. Natijada butun dunyo ixtiyoriy yoki majburiy holda uning rahbarlik ostiga markazlashadi. 4. Qilgan etgan yaxshilikni ko'p sanab ketmaslik. Buningdan maqsad inson o'zining yaxshi ish harakatlarini ko'rsatgan tirishchanliklarini bak cho'ng sanab ketmaslik davomliq harmay talmay tirishib tirimshib ishlash jafo chekish badal to'lash va qurbonliq berish irodasini tiklash uningdan keyin bu ishlarning hammasini unutib ketish balki allohni o'ylaganda qilgan yaxshi ish yaxshi faoliyatlarni eslab yuradigan emas hatto o'zini unutadigan borlig'ini alloh yo'lida pido qilgan irodaga kelish oxirgi oyatda pat orada payg'ambar alayhissalom haqqoniyatga qarshi zolimlarning qarshilik mazoq va masxirlarga payg'ambar alayhissalom va uning ashobilarining o'ltirilish qasdlashlarga hatto uning atrofiga uyushgan mo'min musulmonlarni tal to'kis yo'qotish g'arazlarida bo'lish qatorliq aziyat kulfatlarga uchraydiganlik to'g'risida ishorat berilgan hamda alloh taolo payg'ambar alayhissalomni shaxsiy manfaatim deb emas balki faqat va faqat allohning roziligini ko'zlab yuqoridagi har qanday qiyinchilik ig'ir kulfatlarga parvo qilmay botiron jasorat bilan olg'a ilgirlashga buyurgan allohu akbar bu amr farmonlar ko'rinishda to'limi oddiy ammo kishining qalbiga ta'sir qilishi va amaliyotchanligi nima degan kuchlik ahmiyati nima degan zo'r butun dunyoni birli nishonga yetaklashda nima degan yorqin va jalb qilarliq yuqorqi oyatlar da'vat va vaz nasihat modellarini o'z ichiga olgan bo'lib inzor ya'ni ogohlantirish so'zining o'zila hayotlikdagi ba'zi amallar o'z egalariga intayin yomon oqibat keltiradiganligini uqtirdi olayli odamlar o'zlarining nom amallarining natijasini mushu dunyoda to'liq va naq ko'rolmaydiganligi hammaga ayon ularning amallarining yaxshi yomon jazo mukofoti mushu dunyoda hargizmi yepidan yangisigacha to'liq muayyanlashtirilmaydi mushuning qaraganda inzorning o'zila amallarga qarta cho'qim hisob kitob bo'ladiganligi va hayotiy dunyoning kunlaridan boshqa bir kunning cho'qim mavjudligini sharsiz dalillaydi u kun bo'lsimi qiyomat kunidir mana bu kunning mavjudligi bizdan dunyoda hozir yashayotgan hayotdan o'zga boshqa bir hayotning mavjud bo'ladiganligini vujudimizdan taslim bo'lib tushunishimizni talab qiladi oyatning davomi yana bandalardan to'g'ri aqidalik bo'lishni hamma ishda allohga tavakkul qilishni o'z nafsiga cho'q tortib o'z manfaatini a'lo bilishdek shaxsiyatchilikni tark etishni allohni rozi qilish badiliga bandalarning roziligi qo'llashini qo'lga keltirishdek vijdonsizlik illatlarni qat'iy tark etishni talab qiladi da'vat temalarini tuvandagi modullarga markazlashtirishga bo'ladi birinchi tavhid ya'ni tabiatning yaratquchisi va boshqurg'uchisi yakki yagona olloh deb e'tiqod qilish ikkinchi qiyomat kuniga iymon keltirish uchinchi yomon oqibatlarga ilib boradigan munkar fohisha ishlardan qo'l uzish va ulug'vor go'zal yaxshi ishlarni ko'plab qilish orqali o'z nafsini poklash to'rtinchi ishlarning hammasini allohga topshirish beshinchi yuqorqi belgilarning hammasini muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga iymon keltirgandan keyin uning to'g'ri rahbarligi va dono yo'l yo'riqlari ostida ilib berish qatorliqlar ondin oyatning boshlanishidala buyuk allohning payg'ambari alayhissalomni bu ulug'vor ishqa taklif qilish nidosi va uni g'aflat uyqusidan va beshini chumkib olib behud yetib olishdan jihod qilish kurash qilishga va jafo mushaqqatga chaqirish nidosi bilan boshlanadi mazkur oyatda go'yo ey muhammad bir kishilik nafsi jini uchunla yashovchilar jafo tortmay rohatlik yashashi mumkin ammo sanga o'xshash bundoq ig'ir yukni o'z zimmasiga olg'uvchilar uchun aytganda uyquning nima keragi rohat farog'atning nima keragi illiq firosh tinch turmush va ko'rkam mol matolarning nima kerigi tur ulug'vor ishlar seni kutmoqda ig'ir yukni zimmangga ilish uchun tur jafo mushaqqat va qiyin kulpatlar uchun tur qong'ich uxlash rohat farog'at va huzur halovatning vaqti kelmasga ketdi endi bugundan e'tiboran izchil bidorlik va uzoq so'zilgan jafoliq kurash boshlanadi tur mushu ishlar uchun tayyor tur va buyruq kut deyilgan edi mana bu qat'iy ham keskin buyruq payg'ambar alayhissalomni oila shodlig'idan rohatlik illiq ko'rpisidan va tinch xotirjam turmushdan so'rab tortib chiqib kishilarning ideviy ahvoli va turmush amaliyotidagi mavqasizlik xurofotliq va bo'lmug'in nohaqchiliklar orasiga ixtiyorsiz ittirib akirdi payg'ambar alayhissalom bu buyruqqa binoan o'rnidan dast turdi u shu turg'uncha yigirma yildan ko'proq vaqt izchil mustahkam sobit barqadam turdi uh deb rohat sig'inib o'ltirmadi erib to'xtab qolmadi hamdi bo'ldi qilay demadi o'z shaxsiyati va yoki oil tavobatlari uchun yashamadi u yer sharidagi eng ig'ir yuk cho'ng omonat yukini insoniyatning aqida yukini va har qaysi maydonlardagi jang va jihod yukini o'z zimmasiga ilib armay talmay izchil allohning diniga da'vat qilib 20 yildan ko'proq hayotini kurash maydonida o'tkazdi u bu ilohiy chaqiriqni topshirib olib payg'ambarlik vazifasini ustiga olgandan buyon bir ishni yana bir ishga to'qinishtirib qo'ymadi bir ishni deb yana bir ishni oqsitib qo'ymadi alloh uningga biz va barliq musulmonlarga vakolatan eng yaxshi mukofot ato qilsin omin tuvandagi qurlar payg'ambar alayhissalomning da'vat ilib borgan muddatdagi jafoliq kurashchan umr manzillarining kichkirtilgan tasviridir uni ko'ngil ekraningizdan o'tkazib ko'rgaysiz Tutmuş bu yolda beni akan topraklarga Yapacak bu din uchun